Kiel longe crias beboi? Kiel ofte, ca kiel longe bebo crias? Tio dependas, la nova studaggio, ancao de giai genoi. La dormo qualito, ca la capablo al quietigio, estas influatae, cesuc infanoi, dum la unuae vivo monatoi, same de la genoi el tion montras prilumigo ce gemeloi. Ciam bebo crias ofte cae longe, tiam tio estas granda emozia chargio. Porge patroi povas esti consolo scii che la plorado estas antau causita plei grand parte genetike, cae che ili mem havas nur limigitain eblezoin influi la ploradon de sia infano diras la studestrino de la Universitato de Uppsala en Svedio. La analizo de la teamo basigia sur demandiloi, kiwi estis plenigitai de gepatroi de naucent naudec hoc sam sexai unuovai cae duovai gemeloi. Ciam tiui estis en agio de du monatoi cae de quin monatoi oni demandis inter alie, kiom longe infanoi ploras, kiom ofte ili vecigas nocte, kai kiom longe dauras, gis ili quietigas. La enceto resultigis grandegain individuain individua differenzoin. Quelcai infanoi vecigis exemple gis dec foie nocte, aliai prescaune niam. Average, la gemeloi en la agio de du monatoi criis circau septec du minutoin en tago. Ili vecigis pli ol du foie nocte, cae besonis circau dudec minutoin por quietigi. En la agio de quin monatoi estis average en tutte quardec sep minutoi da criado. Ancora du foie vecigio en nocto, cae proximume dec quar minutoi por quietigio. Cetiui mesur valoroi estas tamen rimarcinde, che aperas effecto inter gefratoi. Se unu gemelo ec crias, la alia foie volonte cun crias. Se ambau ploras, povas tauri pli longe, gis ili quietigias gemeloi estis electitae, char ili comune havas decidaen factoroin, kiel la endoman medion, la familian situacion, cae la socioeconomican statuson, kiui same influas la crio conduton. Unu ovai gemeloi ec estas el unu sola celo, cae protio havas identain genoin. Duovai gemeloi estas genetike malsamai, kiel gefratoi, kiui nascigis en du malsamai iaroi. Se unuovai gemeloi rilat al certa etso pli similas unu alla alia, ol duovai gemeloi, tiam la genetico ludas rolon por la el formigio. La plei clara in indicoin al pli grand parte genetica baso, resultis por la tauro de la plorado. En la agio de du monatoi, la genetico de la infanoi clarigas lautio e proximume quindec procentoi, ciom ili ploras. En la agio de quin monatoi tio estas ora rapporto en faca giornalo ec septec procentoi. Ce la nombro de noctai vecigio fasoi, La genetico la la studajo ludas shaine multe pli malgrandan rolon. Alla portio de cida factoroi povus apparteni la dormo rutino, cae la circauajo uajo en kiu la infano dormas. Supposas la esplorista te amo. Ti riconcludo sur la baso de la studajo pri a parte metodoi tio tamen ne eblas. Ce la quietigio che la medio influas forte nur dum la unuai vivo monatoi, ciel bone tio funccias. En la agio de quin monatoi la quietigia capablo laula datumoi de la enceto estis cefe determinita de la genetico. Ciel limigon, la esplorista teamo attentigas che la datumoi basigas sur indicoi de gepatroi, cae che protio, ili eblene precise representas la dormo conduton. Crome, la resultoi ne automate estas transmetteblai al unuopai infanoi, pro la interagado de gemeloi, cae char du beboi postulas pli de siai gepatroi. Ambau influas la mesurita in factoroin. Ce unua specimeno, tamen ne estis constatitai rimarkeblai differenzoi inter gemeloi cae unuopai infanoi, rilate allo conduto pri criado cae quietigio, sed jes tre bone ce la nombro de noctai vecigioi. Tio tamen estis malpli attendita differenzo. La gemeloi vecigis pli malofte, ol unuopai infanoi pri eblai causoi, la esplorista te amo nenion diras. Eble bebo sentas sin pli secura cura, se apude dormetas sia ciam ces tanta gemelo. Au la infano, pro la alcutimigio al sia vigla ciu tago, mal pli facile el dormigas pro noctae pruajoe.